گلی هوالین بوتانی مهوانین دلوبان سال 1992 د 21 آداری ده لباجار ازمیر ده لقلی شوا نوروزی خوشکا روشان جبو گلو ولاتی خو خوش شهید کر جبو وی از وی هلبستی تینم زمان زور سپاس Thank you. چه قلب و تنی خوشکر شانی سر دانم می کردانی خوشکر شانی سر دانم می کردانی خوشکر شانی تو شهید کردستانی خوشکر شانی تو چی چکا کردستانی خوشکر شانی چه کلب و تن خوشکر شانی هل دانم نه کردانی خوشکر شانی هل دانم نه کردانی خوشکر شانی کلبوتانی خوشگا روشانی سرهل دانم کردانی خوشگا روشانی سرهل دانم کردانی خوشگا روشانی اگری نوروز گش به جانی خوشگا روشانی اگری نوروز گش به جانی خوشگا روشانی گلو چچه کلبوتانی خوشگا روشانی سرهل دانم کردانی خوشگا روشانی سرهل دانم کردانی خوشگا روشانی دستانی خوشکار شانی دشمنان دست مروانی خوشکار شانی دشمنان دست مروانی خوشکار شانی جانی خدا بمیرانی خوشکار شانی جانی خدا بقهرمانی خوشکار شانی گلو چچی کاری بوتانی خوشکار شانی سرهل دانا مکردانی خوشکار شانی سرهل دانا مکردانی خوشکار شانی گل حوالا ev hevalê ku mamistê hunermendê stranê Kurdiyê bi rastî bi hatina wî bi konsera me botanê em pir pir şabûn. Em dibêjin tu bi xêr hatî hevaşiyar. gelek spas Ez jî bihatina konsera botanê qirşa bûm. Konserê wiha di bîranîna kultura gelê me da ciyek pir mezin digirin. Daxwaziya me ew e ku stran û helbestên me tucarê tucar neyin ji bîr kirin. Ez ê niha stranek mamoste hunermend Tehsîn Taha ji we re pêşkêş kirin. بجنا دلال چندان شیرینه گلک به خوش و شادی بمینم هر بیجی حوال چیار هر بیجی کوما شیروان شیروان هل بستن خوین خوش جوارا سترانک وی پیشکش کن کوما شیروان! وهزان ترى سلاف جحم وهزان ترى شورش گرو شورش وان ترا سلاف لشروان و پشمرگین ترا سلاف لبریندار و شهیدین ترا هزار سلاف جحمو گلین اخماني ما سول صوت قرمت تاكا أخنا هيلين هيا الصخيم لمن بخيرة تنقلي حبالي وهوقرا و هوگرا وک کنسرا می آمده با آلیکاریا اتمان پلاک کو چیکربون هاتبون چیکرین به نها کنسر می بوتان ده دیسا او حواله کو ام پر پرجدنگی وان حسکن دیسا می آنی باوه اره نها او حواله می کو پر پر خوشک او حواله می دن خوشک لاو که فارقینی وی تو بخیراتی بدرتین جوشکون تو سرچعواراتی که هنک پرسیارا خواه بکجمل تو چت کی و چناکی ساوی از گلکی سپاس کم اول منیب جبونا خاطري ملتي خو اماتن جوانا چند حبسرانا امي پیشکش بکن و هر دائما ام لبن دستن جي خلقين را اما جي ايروبي دا اگر اكي ام سردست بن تب هبرا بيك بن ام ملتي بوتا ام ملتي فارخين فرقه متنا ام تبري هبن جبونا يك تيبوني ام دخوازن كي ام تب هبرا بيك بن هر بجين قلي هبالا سپاسکن حوال بدرتین گلک سپاسکن تو جی هر بجی ولات ما جی هر بجی ام همه هر بجیم اره بدرتین جوشکون باران بوهاري اقرو مج ايش الم لسر مداد باري مجورنا قوت باورنا كندج من وك قري هاري دينام دينام وقتي لنا صبر دلام دينام دينام دينام واي دينام صبر دلام دينام دينام واي دينام صبر دلام دينام دينام دينام وقتي لنا صبر دلام چند سالم بن دستانه من جی و نواره مجور نگوت باور نکن دجمن وک گوری هاره گرک ایدی ام بزانم کس مرا نابت یاره دیلام دیلام وقت دیلانا صبر دلام دیلام دیلام دیلام آخ دیلانا صبر دلام نیلام نیلام ای دیلانا صبر نیلام نیلام نیلام نیلام آف دیلانا صبر نیلام تقوم انك بدنيا كراسي بوكي حفرنيا تقوم انك بدنيا كراسي بوكي حفرنيا بوكي نرخ نرنيا بوكي نرخ نرنيا بينا زاوي زحتنيا بينا زاوي زحتنيا وين ويرحمي ارحمي شيرينا مردماني اي ارحمي ارحمي شيرينا مردماني ابجاش ترى قرباني وحيراني ارحمي ابجاش ترى قرباني اسحيراني ارحمي ويدعنا لي نما نما خانمي نما نما أسحينا لي نما نما دس كشتم دس حنام منا قمال دمي چما دس كشتم دس حنام منا قمال دمي چما وي وي تيه رابن قال لي بورتا رابن ديلاني تبع امراه شوف شوف آه. خانم كشكا فمنيا وي خانم كشكا فمنيا رونش للمالا ميا رونش للذاري ميا كتما بختي بافيتا ورا سرديني ميا حيرانة وي تشافيتا توارا سرديني ميا قال لي هبارة وجرابك أبي فاش تبع عمرها قربان الله قربي فاشي جي ورن من قربان وكا تبع عمرها رابن خراب بالنايم ومرناب خلي المري خراب رونشتي يا ورناب خلي المري خراب رونشتي يا ورناب رضي شي يا رناب لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي لوي وي وي قال لي خوش كون جرابك ما قيو شردك تمام امران تبا خوش Zor spas, zor spas. Jve u ji hunermendê hevalê me ku hatine bi vê konsera me yê botanê bi rastiyên pir pir şabûn. Bexwaziya me jî ew اللي خشك براين اجا ومخيرات القنصري ev konsera li botan alikarya tamam plakê hatî çêkirin. Daxwaziya me ew e ku dişevê ewan da hûn gelek kêfxweş û dilşa bibin. Bimînin bi xêr û xweşî gelî guhdarên delal. گلی هوالین هجا و دلال گلی خوشک و برایمن انگو بدست پیکرنا کنسر وطانی او خوشکی ما کم پر پرش دنگی وی حسف کن منهاوی آنی جموه آرمان جامعه جی او ام هیوی دارن ام دلخوازن هم تم و دائم وک ویشه وی اون که خوش بن گلک سپاس کن کرم که خوشکامه شهری بان اجي هذان نبرة وجي قالي خوري قالك سباسكن اي قهدارين هيجا ودلال اي قالي بارقران خدي ولاتي بندست اي ملتي كل جمع في نتوي جيان والديمقراطي بدلك قرمو شورش كري ازهري دارم هردم دما خوش بي هفالين هيجا ميفانين دلوفان بخير هاتنا وحميان دكم وهن سرسر وسر من هاتنا از خشکا و شهریوانا کردی آنگو از جوره چند هلبستین شورشگری نتبی و اوینداری جگلی خوشکو بری خوره پیشکش بکن زور سپاسون هردن تمو دایم که خوش من سلام جیوره گلی گهداران هوال و هوگران گندی و کارکر و جوتکاران سلام جیوره محکوم گلتیان پیشمرگین لنافچیان Silah bici vere şirin zozana flingen bine zindana Bici Kurdu Kurdistan tekoşin serxwebûn bici û her bici pêşmerge Tu jî her bici xuşka me şehrîvana Kurdî شما ایرو بیزارم از sitemkarım sitemkar sitemkar sitemkar sitemkar sitemkar دم في هذان بحثتي جي جاء مدي حياة بوتاني هاتية بقنصري هذان بحثتين تجيب تبخيراتي تسرج عباراتي زور سباس امشي بدولة وقلب شما ايرو بار بار بهوالو دوستو يربون شما ايرو ستمكار امشي بدولة وقلب شما ايرو بار بار بهوالو دوستو يربون شما ايرو ستمكار ستمكار أزم بشبانا منا بزم بوم هيسري عرب وعجم جبر رومي ستم كارم من قو أزو كسنا أزم بشبانا منا بزم بوم هيسري عرب وعجم جبر رومي ستم كارم ستم كار ستم كار ستم كار ستم كار ستم كار حتى كنجي بلنغازي لكردستان بفي رنجي شور شام بوده رنجي جبر بي ام ستم كارن حتى كنجي بلنغازي لكردستان بفي رنجي شور شام بوده رنجي جبر بي ام ستم كارن ستم كار تو شهریبان و زامبی رنگ تیران شیرت بامبی نچک دارو نخوندابی تدلور البرگایم بی تو برادر هو زامبی رنگ تیران شیرت بامبی نچک دارو نخوندابی تدلور البرگایم بی ستم کار ستم کار ستم کار ستم گلی حوالا او حوال مسته هنرمند استران کردی براستی به هاتناوی به کنسرام بوتان ام پر پر شابون ام دبیجین تو بخیراتی حواسیار گلی گهدارن هجا و دلال Şia u gelî deşt û zozanên welatê me hemû name ji bûyî helbest û stranên me. Mixabin kultura welatê me jî di nav diroka ji alî mijokan de hatiye çêkirin demekî pir dûr û dirêj hat veşartin û veguhartin. Lê îro bi desîsa dayîna şerê çekdarî û bi saya xweyna şehîda barê asîmila li ser kultura gelê me roj bi roj tên vakirin. نہا ازبستی شورش كی فل فلوریج ورا پیش كیش كم ہن ہمی بمن دشیدہ غلی غہدار قدنا مرن معلمين معلمين نجاني من جيبوي الولاتمين وريبا بوكالمين معلمين معلمين تبشيرين أجانمين جيبوي الولاتمين وريبا هوگرا او خوشکا مي بنابو بدنگ عیشه شانتی اره عیشه شان تبخیراتی خوشکا عیشه سرچ عوراتی تچوانی باشی براستی مگلک بری استرانه تا و لوری ام تخوازن هات تو هنک پحسا پوش مراب کی اه کرم وی گلک و وطنی بریا خلق خو بریا ولات خو تمو تم به حسرت ومه از خوشکاوی عایشه شم جبو خاطر اتمام پلاق به چکرنا خونسر لبوتانه از کلامه که خو بخوینم جبو خاطر و بمینن بخیر و بخوشی دلی من هر تن لباویه هر بیجی خوشکا عایشه شام هر بیجی بهاتنا خوشکا عایشه شام ام گلک شابن ام جی و جوا گلکس سپاس روژا و هردم شای تشید بوه هر بیجید Jovi. هدی کما شیروان نها جهل بستین خوین خوش جوارا سترانک وی پیشکش کن کما شیروان ارگل حوال هو گرا او حواله کو ام پر پرجدنگی حسکن دیسا موی آنی جم خو اره ام همه به رات بین تو خیراتی حوال مراد تو سر چاواراتی اره مراد بکتاش دلی حواله هو گری هجا اون همو بخیراتنه سر سریم سر چاوی مراتنه از و همیا زور زور سپاس کم و دبیجم هون هر دم دل خوش بن دما و خوش به هون هر بجن گلک سپاس دردیخن هر چار دو رب دنگیخن شاهی کن دیلانا مه دیلانا مه گریلان قهر سالان عردیخن هر چار دو رب دنگیخن ew her du hevalê demxweş tên niha ba me. Unzanên kîne Murat Bektaş Şehribana Kurdi.